Mira ahora dónde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos que no podían dijeron. De mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carros lujosos tenemos, prendas todas tenemos. Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos. Aquí fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos, aquí fronteamos porque podemos. por la suma que cargamos dinero, la cantidad de cienes que multiplicamos en el juego. Lo minos desde arriba, aunque intentan tocar el cielo, no tocarán la cima. Primero lo mata su ego. Yo salí del barrio y el barrio me convirtió en guerrero. Hoy en día viajo el mundo, ya casi llenó la un Millones de personas que siguen mi movimiento, otra esperan que de la caiga. No creo, lo siento sudor y lágrima, cuerpo, alma en tarima. Mi vieja me cuida de arriba, se la hacía posible, jefe de derrumba sudor y lágrima, cuerpo, alma en tarima. Mi vieja me cuida de arriba, se la hacía posible, jefe de rumbar soldado callejero, ese soy yo, haciendo mucho dinero, ese soy yo tú. tirado sin un peso en la sala. Se levanta para la escuela soñando a grandes escalas. 17 años a pie, he visto que el tiempo vuela. Ahora en un porche donde descanso mi suela. Una maestra decía que a nada llegaría. Me gustaría ver y darle trabajo en mi compañía. Cantaba por 200 pesos, hasta de gratis. Ahora mi show vale el doble de un Maserati. Al principio me estafaron, muchos me utilizaron y me enseñaron un negocio que no dominaba le abrieron las puertas a quien les vende hielo un esquimal, gasolina un emirato, el icono mundial. Tengo una mente madura, que en dinero podrido, de los que se burlaron, me ordeñan y maman de los míos. Se sorprenden cuando ven al humilde crecido. Soy el espíritu, el joseador, la esperanza, el caserío. Bajo. lado callejero, ese soy yo, haciendo mucho dinero, ese soy yo, tú. ¿Quién Tenemos de todo y adquirido a su y pulmón. Soy un real gangsta y represento a Bayamón. Imaginamos, Maquinamos, fumamos, chingamos, por eso fronteamos. Nos quedamos con el canto donde quiera que nos bajamos. Los de sour, mucho power, mi 15 putas y 5 libras, 7 cajas Philly pa' enseñarte cómo es que vacile. Estamos aquí, mucho estilo, cubaneta de 3 kilos. En la muñeca una roleta y en piel de cocodrilo. Así se hace, homie, borico y domi. Vendiendo trabajo blanco, pero cuidado con los polis. Fronteamos porque podemos, tú no me jodas porque te quemo. Real G for life, con balas calientes te metes. Mira ahora dónde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos que no podían, dijeron. De mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carros lujosos tenemos, prendas solas tenemos. Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos aquí. Fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos aquí, fronteamos porque podemos frontiamo porque podemos, frontiamo porque podemos, daddy, frontiamo porque podemos, wey.